دستور جهاد داده شده است قاتلو فی سبیل الله قتال کنی شما در راه خدا در راه خدا یعنی چی شما قتال کنی تا دستورات الهی بر خلق خدا نافذ بشه قانون اساسی الهی بر انسانها اجرا بشه همه مردم مطیع امر الله باشند خودشان قانون ساز نباشند طراح قانون نباشند شما قتال کنید با کیا قتال کنید؟ محل قتال الذين يقاتلونكم این محل قتال آنهایی که با شما می جنگن آنهایی که با شما می جنگن شما آنها بجنگید ولا تعتدو شما تجاوز نکنید مومن تجاوز کیه کسی با شما نمی جنگه بر علیه شما نیست و بر, بر علیه شما نیست شما بر اون تجاوز نکنی با شما عهد و پیمان دارن یک صورت دیگه اینه که شما تجاوز نکنید که بچه ها را زنان را و پیران را که نقشی در جنگ علیه شما ندارن حالا اگر زن مثل زن آمریکایی میاد توی میدان نبرد و تو بند به دست و به پنجاه دو سواره که او را نمیخوان که زنی یا تبلی یا پیری که در جنگ نقش ندارد هیچ نقش فرماندهی و رایدهی و این چیزها ندارد حالا اونا نباید او که نمیخواهد جلو شما را بگیره جلو دعوت و تبلیغ را بگیره پس شما تجاوز نکنید به قتل زنان و پیران در صورتی که زنان و پیران و اطفال در جنگ نقشی نداشته باشند اگر نقش دارن مثل زنان امریکایی فرمانده و سرباز و این چیزن خب اونا که دیگه دشمن اونا باید پشت بشن ان الله لا يحب المعتدين الله تعالی دوست ندارد آنهایی را که تجاوز میکنند جایی که موردی نیست همون جایی قدرت نمایی میکنم خب کتال کنی با آنها و در کتال از کشتن طور دریخ کنیم یا نه بکشیم اگر کشت نوبتی کشتن آمد اونجا کتال ہے اللہ تعالی میگه گردن بزنی وقتلوهم بکشید اینها چرا ها وقتلوهم بکشید اینها هر جایی که شما یافتید این دشمنان خود را در هل و در حرم به شما اجازه داده شده و اخراج کنید شما این کفار را از آن جایی که این منعیت و تعلیلیه به خاطر اینکه شما را اخراج کردن شما را از کاشانه کاشانها وطن اخراج کردن شما را اخراج کنید حالا جهاد فرضه در افغانستان و در عراق هر کا جهاد میکنه مجاهدی قرآن میگه شما را اینها جلاوطن کردن شما را اخراج کردن و آمدن بر خاک شما بر خانه شما بر تاجانه شما بر مملکت شما اینها مسلط شدن و باید با اینها جنگی یعنی و به همین خاطر هر که با اینها کاره لحظا در حکم آنها قرار گرفته اون هم واجب القتل قتل کنید اینها را هر کجا شما یافتی اینها را و اخراج کنید اینها را از چون که آنها اخراج کردن شما را باقی دیگر شرک و کوفی که آنها میکنن از قتل تره و الفتنتو یعنی الشرک الکفر شدیدتر هست از ضرر قتل قتل بشن ده تر دمداره صد نفر قتل میشه هزاران انسان روی هدایت میه هزاران انسان از جهنم نجات میکنه قتل فتنه یعنی کفری و شرکی که کفار داران و نفاقی کفار داران او شدید تر از قتل و الفتنه تو اشد من القتل از فتنه مراد شرک است کفر است نفاق اینها تر از قتل قتل ده بیس نفر میشه هزاران انسان رو هدایت میاد ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام نجنگید با کفار در مسجد حرام این در مسجد حرام مرا در حرام خاص مسجد الحرام تو کوچیکه حرام بزرگتره حالا اکثر شهر مدینه تو حرم مثلا منا هم تو حرم او تا مسجد تنعیم که حضرت عائشه صدیقه از آنجا احرام بستند و پیغمبر علیه السلام او دیگه از حرم بیرونه محدوده حرم مشخصه در مکه مکرمه که تا کجا تا کجا حرمه ماورا دیگه هیله حرم معنی اینه که در تمام طول سال اونجا همه چیز ممنوعه مثل اینکه گیاه آن را کسی نمیتونه بکنه اونجا بر شکار و غیره اون شخص کسی نمیتونه تعدیل کنه چه احرام داشته باشد و چه احرام نداشته باشد در حرام انسان نمیتونه حشرات را از و آزار کنه بیرون از مسجد الحرام جلوی درش حشره اونجا چند نفری با او بازی میکرد و احتمال مرگش من آمدم من گفتم بابا حرامه اینجا که نباید شما این کار نه حالا زیر پای شما آمد شما مجرم حساب میشه تو فهمیدن ها حرم دیگه نباید اونجا به حشره ضربه زد بدوی چیزی ضربه زد چیزی که موزی نیست اون چیزی که حدیث استثناء کرده ماری گشتونی فاره اینها تو استثناء چیزهایی هستن که دیگه نباید اذیت بشه الله الله سبحانه و تعالی می فرماید شما قتل کنید اینها را ها کتال نکنید با اینها نزدیک مسجد حرام یعنی در تمام حرام تا اینکه کتال کنم با شما آنها در دین حرام قاتلو قاتلوکم اگر آنها با شما در حرم هم جنگیدن فقتلوهم شما در حرم این هم بزنید اگر آنها در حرم مشرکین مکه با شما در حرم خدا به جنگ آماده شدن شما بجنگید این نیست که آنها در حرم احترام کنند، شما احترام بکنید حرم ما استادی نه بات فرمود کذالک جزاء کافرین، جزای کافرین همین ہے در حرم هم قتل کرده شما جزای کافرینی که در حرم با شما قتال میکنن همین ہے شما آنها را گردن میزنید خب فین انتهو اگر اینها دست کشیدن از کتال شما یعنی مسلمان شدن از کفر دست کشیدن از جنگ شما دست کشیدن تو خدا خلاص شما هم دست کشید چرا که ان الله غفور و رحیم الله تعالی بخشنده است بر کفر و شرک گذشته می بخشد رحیمه غیر از مغفرت جنت هم میدن قاتلوهم قتال تا چه زمانی جهاد تا چه زمانی تا رفع فتنه کتاب کو نہیں بانا ہوا حتیٰ کہ نشو دیت کتنے شیر کی کھوپ حتیٰ لا تکون اے حتیٰ لا تو جدا یا نشو دیت یعنی شیر کی و کھوپ دین دین خدا باشا ہمہ ادیان آئے کھوپ لی بیان خائی وَيَكُونَ دِينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُو اگر انہا دست از شرک کشیدن تو فلا ادوان الا علی الظالمین تجاوزین سے زیادہ طویل مگر بر ظالمین انہائی کے ظالم ہیں یعنی مشرکان انہا بوجہ توحید ظالم نیشتان ان دست از کف کشیدن تک ظالم نیشتان مگر انہائی دست از کف انتشان و دست از دشیدن نیشتان